shahid bo'lgan do'stlarimni ko'rgim kelar ko'rgim kelar sizlar bilan jannatlarda yurgim kelar endi mujohid birodarlarimizdan shahid Abu Abdulaziz ma'ruzasini tinglaylik ko'rgim kelar ko'rgim sizlar bilan jannatlarda yurgim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Qur'oni Karimdan Alloh subhanahu va taoloning bizlardan oldingi o'tgan va Banu Isroilning boshiga tushgan har xil ko'rguliklar, har xil kunlar, gohida izzatli kunlar, gohida zillatli kunlar bu haqda kelayotgan oyatlar, hadislar bilan tanishda davom etayotgan edik. Va o'tgan suhbatimizda Banu Isroilning azizlik davrlaridan bittasi bo'lgan Davud alayhissalomning podshohlik davrlari, Davud alayhissalomning Banu Isroil ustida hukumat yuritgan davrlari haqidagi oyatlar bilan tanishgan edik. Bizlar yodlaringizda bo'lsa oldingi suhbatlarda aytgan edikki banu isroil ba'zi bir vaqtlar aziz bo'lib yashadi yer yuzida va alloh subhanava taolo ularga shunchalik ko'p ne'mat berdiki boshqa ummatlarga bergan emas va ularni orasidan shunchalik ko'p payg'ambar va podshohlarni solih podshohlarni chiqardiki boshqa xalqlarga bergan emas mana bu solih podshohlardan bittasi dovud alayhissalom edi alloh subhanava taolo mana bu kunlarga bani Isroilni yetkazish uchun juda ko'p imtihon qildi. Ya'ni mana shu azizlik kunlariga yetib kelish uchun bani Isroil juda ko'p qiyinchiliklarni boshdan kechirdi, juda ko'p avlodlar dunyodan o'tdi va bu avlodlar orasida qaysiki qaysi avlod Tavrotga amal qilib yashagan bo'lsa, aziz bo'lib yashadi, qaysi avlod Tavrotdan yuz o'girgan bo'lsa, qo'lidagi hamma boyliklarini, Tavrotni va Musa alayhisolamdan qolgan merosni va hattoki o'zini farzandlarini ham dushmanga oldirib qo'yib xor bo'lib yashadi alloh subhanahu va taolo o'tgan darsimizda vashadadna mulkahu deb dovud alayhissalom haqida marhamat qilgan ediki biz dovudga podsholigini mustahkam qilib berdik ya'ni dovud alayhissalom ham nabiy edilar ham podsho edilar u kishining podshohligi shu darajaga yetdiki mufassir ulamolar aytadiki yer yuzida u kishidan ko'ra azizroq podsho qolmadi yer yuzida Davud alayhisalomdan ko'ra kuchliroq podshoh qolmadi. U kishi mehrobga, masjidlarga kirib ketgan vaqtida 4000 soqchi navbatma-navbat almashib soqchilikda turardi. Eslasak, Tolut alayhissalom boshchiligidagi 315 kishi kofirlarga qarshi jang qilgan vaqtni eslasak, u vaqtda Banu Isroil juda oz edi, juda zaif edi. Lekin ana o'sha 315 kishining sadoqat bilan turib berishi dinni oliy qilish uchun oxirigacha turib berishi Banu Isroilga Alloh taolo tomonidan shunchalik bir ne'matlarni kelishiga sabab bo'ldik vallohu alam. Davud alayhisalom davrida Banu Isroil yer yuzida eng aziz ummat bo'lib yashadi. Chunki ular bu vaqtda Tavrotga amal qildilar, Tavrot hukmlarini oliy qilish uchun jang qildilar va Alloh subhanahu va taolo ularga Davud alayhisalomdek ham payg'ambar, ham podshoh bo'lgan bir zotni rahbar qilib qo'ydi va bu zotga shunchalik ne'matlarni berdiki, bu ne'matlar boshqa ummatlarda bo'lgan emas edi. U kishi tilovat qilganida, Allohning kitobini tilovat qilganida tog'lar, qushlar ularga qo'shilib tilovat qilardi. Qush tilini ularga o'rgatilgan edi. Mana bu izzat bugungi suhbatimizda mana bu izzatli hayot davom etadi. Banu Isroil modomiki Tavrotga amal qilib turar ekan, modomiki o'zini ustidagi buyruqlarni, Allohning buyruqlarini bajarib turar ekan, izzat unda davom etaveradi. Bugungi suhbatimiz Sulaymon alayhissalom haqidagi Sulaymon alayhissalom Davud alayhissalomning o'g'illaridan bittasi. Davud alayhissalomni 100 ta ayoli bor edi. Ularning shariatida, ya'ni bizdagiday to'rtta qilib chegaralanmagan edi yuzta ayoli bor edi va yuzta ayoldan bir qancha o'g'illari bor edi lekin mana shu sulaymon alayhissalomga alloh taolo ham payg'ambarlik nabiylik berdi ham podsholik berdi bu haqda shunday marhamat qiladi astag'firullah va li sulaymana ni'mal abdu innahu awwab albatta biz dovudga sulaymonni farzand qilib merosxo'r qilib berdik Sulaymon qanday ham yaxshi banda, chunki u avvobdur dedi Alloh taolo. Davud alayhisalomda ham xuddi shu sifat bor ediki, avvob sifat. Alloh subhanahu va taolo Sulaymon alayhisalomni maqtadi, sababi u avvob edi. Avvobdan maqsad mufassir ulamolar aytadilarki, ko'p istig'for aytar edi. Alloh taologa ko'p istig'for aytar edi, ko'p tavba qilar edi, tasbih zikrlarni ko'p qilar edi va biror bir Alloh yomon ko'rgan ishni ko'rganida yoki shu ishni bir xayoliga shayton olib kelganida shu ishdan darhol tiyilib Alloh tomoniga qaytardi yoki biror xato qilganini sezganida darrov tavba qilib shu xatodan to'xtab Alloh taologa qaytar edi. Bu sifatni Alloh taolo yaxshi ko'rgani uchun ni'mal abdu Sulaymon qanday ham yaxshi banda deb Alloh taolo maqtadi. Albatta mana bu o'zining ustidagi podshosini olamlarning parvardigori Alloh maqtab turgan xalq u baxtli xalq bo'ladi. Bu xalqni, o'sha Banu Isroilni mana shu darajaga yetish uchun biz oldingi suhbatlarimizda aytdikki, Banu Isroilni boshidan juda ko'p imtihonlar o'tdi. Va bu imtihonlar bani Isroilni shunday tarbiyaladiki, yer yuzida mana bu ota-bola podshohlarning davrida ular izzat bilan yashadilar. Yer yuzida Baytul Maqdisda ular shunday yashadilarki, biror odam ularga tajovuz qilishga, biror dushman nima yurak yuta olmadi, shiddat harakat qila olmadi. Chunki ular amal qilayotgan edilar. Alloh taolo Sulaymon alayhisalom haqidagi mana bu oyatlar davomida shunday marhamat qiladiki, iz urida alayhi bilashi sofinatul jiyat. Eslangay Muhammad alayhisalom bir vaqti Sulaymonga uchqur otlar, 3 ta oyog'ini yerga qo'yib, bitta oyog'ini tikka ko'tarib turadigan uchqur otlarni ko'rsatildi. Ana shu vaqtni eslang deydi. Bu oyatning tafsirida ulamolar aytadilarki, bir kuni Sulaymon alayhisalom Allohning yo'lida jihad qilish uchun 1000 ta otni olib keldilar. u kishiga Allohning yo'lida jangga chiqish uchun saralangan 1000 ta otni olib keldilar. Bu 1000 ta otni sifati shunday ediki, sofinat degani as-sofinat tafsirchi ulamolar aytadilarki, orqangi 3 ta oyog'i bilan yerda turadi, bir oyog'ini bunday ko'tarib turgan holatni sofinat deydi. yoki oldingi ikki qo'li va orqangi bir oyog'i yerda turadi, uchinchisini, to'rtinchi oyog'ini bunday ko'tarib turadi. Mana buni sofinat deydi deb aytadilar. Va jiyat tez yuguruvchi otlar. Ya'ni bu otlar shunday otlar ediki, yugurgan vaqtida hamma otlarni quvib o'tardi, to'xtagan vaqtida vaqor bilan inson ko'zi quvonadigan tartibda turar edi. Bu otlarni aytadilarki, Sulaymon alayhissalomga peshin namozidan keyin ko'rsatishdi. Mingta ot jihodga tayyorlangan ot edi, Sulaymon alayhissalom o'zi buni tekshirishi kerak edi. Otlar shunchalik chiroyli edi deydi mufassir ulamolar, shunchalik tez chopadigan shunchalik uchqur otlar ediki, Sulaymon alayhissalom uni peshindan to shomgacha tekshirdi 999 otni tekshirayotgan vaqtda quyosh botdi deydilar ya'ni asr namozi qolib ketdi deydilar mana shu Allohning yo'lida bu oyat bizga nimani xabar beradi sulaymon alayhissalomni jihodga shunchalik shavqu zavqi bor ediki Allohning yo'lida jihod qilishga shunchalik bir rag'bati kuchli ediki olib kelingan otlarni tekshirishga shunchalik band bo'ldiki asr namozini unutib yubordi dedilar. Bu rag'batning kuchliligi edi. Masalan, Muhammad sallallohu alayhi vasallam janglardan birida, mushriklarga qarshi janglardan birida asr namozini o'qiy olmaydilar va quyosh botgandan keyin o'qiydilar. Ya'ni qattiq jang qattiq bo'lgandan keyin namozni unutib qo'yadilar. Sulaymon alayhisalomda shu hol ro'y berdiki, Allohning yo'lida jihodga tayyorgarlik shunchalik rag'bat kuchlaydiki, berilib ketganidan asrni unutdi deydilar. va oyatning davomida qala inni ahbabtu hubbal khayri an zikri robbi hatta tawarat bil hijab aytdiki men bu yaxshilikni ya'ni otlarni parvardigorimni zikridan afzal ko'rib qo'yibman ya'ni menga parvardigorimni zikri asr namozidan unuttirib qo'yibdi hatto quyosh botib ketibdi deydilar ya'ni otlarni mana bu oyatda Alloh taolo yaxshilik deb atadi. Hubbal xayri. Chunki Muhammad sallallohu alayhi vasallam hadislarda kelganki, otlarning peshonasida yaxshilik qiyomat kunishiga yoz, kunigacha yozilgan, bog'langan holda turadi. Bu yaxshilik nima deganda ajr va o'lja dedilar. Ajr va o'lja, ya'ni qiyomat kunigacha jang davom etishiga bu hadisda ishora qildilar. Otlarning peshonasida qiyomatgacha yaxshilik yozilib turadi, bu ajr va o'lja dedilar. Ya'ni otlarni Alloh taolo mana bu oyatda ham yaxshilik deb atadi. Sulaymon alayhisalom tilidanki, men Parvardigorimni zikridan, ya'ni asr namozidan otlarni yaxshi ko'rib qolibman, hattoki quyosh orqaga bekinibdi, qorong'ulik kelib qopti dedilar. Ruddu alayya fatofiqa masham bisuq va al'anaq, u otlarni menga olib kelinglar dedida hammalarini Alloh yo'lida qurbonlik qilib so'ydirib yubordilar. Ya'ni mana bu o'rinda Sulaymon alayhissalom Alloh subhanahu va taologa shunchalik qaytadigan bir banda ediki, bir o'zi bu gunohmas edi, Parvardigorning yo'lida jihod qilish uchun otlarni tayyorlayotgan edi, shunchalik rag'bat kuchli bo'lgandan asr namozini qazo qilganidan bu otlarni yana o'sha Parvardigorning o'zini yo'lida so'yib tarqatib yordilar, qurbonlik qilib yordilar. U kishining shariatida otlar halol qilingan edi deb ba'zi mufassir ulamolar aytadilar. Mana bu oyatlardan biz shu narsalarni o'rganamizki, bu Banu Isroilning izzat bilan yashashligi o'sha davrda uning ustidagi rahbar Sulaymon alayhissalomning ham bu hayotda bir hissasi bor edi. Ya'ni Sulaymon alayhissalom Alloh maqtaydigan darajadagi sifatlarga ega bo'lgan va Allohning dinini oliy qilishda o'sha o'zlariga berilgan Allohning kitobini hukmlarini yer yuzida ijro qilishda nihoyatda rag'bat kuchli edi va mana bunga yarasha Alloh subhanahu taolo o'sha davrda Banu Isroilga izzatni bergan edi. Lekin keyingi oyatlar bizga shu narsani dalolat qiladiki, inson xoh u muhojirat hayotida bo'lsin, xoh u islomiy davlatni qurgan bo'lsin, xoh u qattiq bir sinovlar davrida bo'lsin, farqi yo'q, mo'min banda to bu dunyodan ketgunigacha sinovda bo'ladi. U xoh podsho bo'lsin, xoh gadoy bo'lsin. Uni har birini o'zini podshohligiga yo gadoyligiga yarasha, yo olimligiga yoki mutaallimligiga yoki boshqa nimaiki ishda işte bo'lmasin, unga baribir o'sha sohasida sinov kelishini Alloh taolo keyingi oyatlarda bizlarga bildiradi. Ya'ni Astaizu billah va laqad fatanna Sulaymana va alqayna ala kursiyihi jasadan summa anab haqiqatda biz Sulaymon imtihon qildik deydi Alloh taolo. Ya'ni Sulaymon alayhisalomga davlat berildi. Yer yuzida eng kuchli podshoh edi, ham payg'ambar edi, ham podshoh edi. Va yer yuzida birorta kofir yo zolim ularga xuruj qilib bostirib kelishga jur'at eta olmas edi. Lekin buni bu ya'ni islom davlatini qurilishligi imtihon tugadi degan gap emas ekan. Biz eslaymizki, Banu Isroil Firavunning qo'l ostida yashagan vaqtda juda qattiq imtihondan o'tdi. Ularni yosh farzandlarni so'yib tashlanardi. Tug'ilayotgan vaqtda o'g'il farzandlarni so'yib tashlanar edi. Sababi o'sha Firavun ko'rgan tush tufayli bu davrda Banu Isroil xor edi. Chunki agar siz tasavvur qilsangiz, har qaysi ummat, u xoh musulmon ummat bo'lsin, xoh musulmon bo'lmagan ummat bo'lsin, yosh chaqaloq farzandini, o'g'il farzandini tug'ilgan vaqtida ushlab olib so'yib tashlansa, u xalq hech ham chidamaydi. Har qancha zaif bo'lsa ham u oyoqqa turadi va o'zi qatl bo'lgungacha jang qiladi. Lekin Banu Isroil shunchalik xor bo'lgan ediki, shunchalik Allohning imtihoni qattiq kelgan ediki, o'g'il farzandlarni Firavn so'yib turgan vaqtda ham ular bir narsa deyolmas edi. To muso alayhissalom kelgungacha. Lekin ana shu ummat ma'lum bir vaqt o'tib Allohni tarbiyasidan o'tgandan keyin Alloh taolo ularni yer yuzida odamlar ustida Allohning kitobi bilan hukm qiladigan aziz kishilarga aylantirdi. Bu Allohning xohishi edi. Ya'ni Allohning fazli biror bandaga yoki biror qavmga yo biror bir jamiyatga kelgan vaqtida u fazlni qaytarib bo'lmas ekan. Bani Isroilday xor bir ummatni Alloh subhanahu taolo sahroda 40 yil tarbiya qildi, boshqa tarbiyalardan keyin yer yuzida aziz bir ummat darajasiga olib chiqdi lekin buni bir shartlari bor ediki shu shartlardan bittasi Allohning kitobiga bular amal qilgan vaqtida azizlik nasib bo'ldi lekin aytdikki imtihon to'xtamadi sulaymon alayhissalomga biz imtihon berdik deydi alloh taolo valaqad fatanna sulaymon biz sulaymonni imtihon qildik aytadilarki mufassir ulamolar sulaymon alayhissalomni ham 70 ta ayoli bor edi deydilar hur ayoli ya'ni ozod cho'ri bo'lmagan hur ayoli bor edi deydilar ya'ni hur degani ozod cho'ri emas degani u jannatdagi hurlar emas ozod degani 70 ta ayoli bor edi bir kuni sulaymon alayhissalom aytdilarki ya'ni Allohning yo'lida jihod qilishga shunchalik rag'bat kuchliligidan aytdilarki men bu kecha sahih hadislarda keladi men bu kecha mana shu 70 ta ayolimni hammasini aylanib chiqaman va ular menga Allohning yo'lida jihod qiladigan 70 ta chavandoz tug'ib beradi dedi Lekin mana shu yerda inshaalloh degan so'zni aytmadi. Chunki payg'ambarlar ham inson, ba'zi bir vaqtlarda ba'zi narsalarni unutadilar. Bu ham Alloh subhanahu taolo tomonidan ularni bir tarbiyasi uchun, ularni Alloh subhanahu taolo yanada o'ziga qaytadigan qilish uchun vallohu alam mana bu imtihonlarni beradi. Inshaalloh kalimasini aytmadi. Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytadilar. Sulaymon agar o'sha vaqtda inshaalloh kalimasini aytganida Allohning yo'lida jihad qiladigan 70 ta chavandozni ga ega bo'lar edi, farzandga ega bo'lardi. Lekin inshaalloh kalimasini aytmagani uchun Alloh subhanahu taolo uni qattiq bir imtihon qildida bitta ayoldan farzand ko'rdi, u u farzanddan chala tug'ilgan edi va o'lik holatda olib kelib taxtiga o'tkizdilar. Bu Sulaymon alayhisalomni imtihoni edi. davlat kelgan, azizlik bor, lekin mana bu vaqtda ham Alloh subhanahu taolo o'zining suyukli bandalarini, o'zining do'stlarini mana bunday og'ir imtihonlar bilan imtihon qiladi. U Allohning yo'lida rag'bat qilib jihod uchun bu so'zni aytgan edi, bir og'iz inshaalloh kalimasini qo'shmagandan keyin Alloh subhanahu taolo mana bu ne'matdan u zotni sinov uchun mahrum qildi valaqad fatanna sulaymana va alqayna ala kursiyi jasada biz uning taxtiga o'tiradigan taxtiga bir jasadni o'lik jasadni tashladik summa anab va alqayna ala kursiyi jasadan summa anab so'ngra sulaymon tavba qildi deydi ya'ni sulaymon assalom bu yerda o'zining xatosini angladilar inshaalloh Alloh xohlasa degan kalimani aytmagan tushundilar va Alloh taologa tavba qildilar Mana shu o'rinda yana xulosa mo'min banda, mo'min banda biror bir narsadan shubha qilgani uchun yoki biror narsadan Alloh uchun taqvo qilgani uchun tark qilsa o'sha narsani Alloh subhanahu taolo undanda afzal ne'matni berar ekan. Sulaymon alayhissalom haligi eng yaxshi ko'rilgan 1000 ta otni Allohning yo'lida qurbonlik qilib yuborgandan keyin Alloh subhanahu taolo unga bundan-da kuchliroq bir ne'matni berdi. Ya'ni u kishi tavba qilib aytdilarki, qola summana va qola robbighfirli وَحَبْلِ مُلْكًا لَا يَنْبَغِ لِأَحَدٍ min badi Sulaymon aytdiki: "Ey Robbim, meni gunohlarimni mag'firat qilgin va menga mendan keyin birorta bandanga berilmaydigan, birorta bandanga munosib bo'lmagan ne'mat, mulk bergin" deb duo qildilar. Mana shu duodan biz bir nechta narsani o'rganamiz. Birinchisi, odob shuki, hamma yaxshi bandalar, payg'ambarlar, solihlar, avliyolar duo qilayotganlarda birinchi ollohdan mag'firat so'rardilar. Qur'oni Karimda juda ko'p kelgan. Robbi g'firli, Robbana g'firlana zunubana, Robbana g'firlana zun juda ko'p kelgan. Solih bandalarning duolarini avvali Allohga hamdu payg'ambariga salovatdan keyin gunohni mag'firatini so'raydilar. Ey Parvardigor, meni gunohimni mag'firat qilgin dedilar, so'ng so'radilarki, menga mendan keyin birorta bandaga berilmaydigan bir mulk berdi. vahabli mulkan la yanbaghi ahadin min ba'd. Innaka antal wahhab, chunki sen ko'p ne'mat beradigan vahhob bo'lgan zotsan deb duo qildi mana shu o'rinda alloh taolo u zotning duosini qabul qildilar ya'ni mingta yaxshi otdan Alloh uchun voz kechganida u otlardan da tezroq yuradigan yer yuzida birorta bandasiga bermagan bir ne'matni berdilar bu ne'mat shamol edi ya'ni aytadiki fasaxxarna lahu riha tajribi amrihi ruhaan haythu asab biz unga shamolni bo'ysundirib qo'ydik sulaymon xohlagan tarafga mayin esadigan qilib bo'ysundirib qo'ydik deydi aytadi mufassir ulamolar sulaymon alayhissalomga alloh taolo shamolni bo'ysundirdi u zot biror bir mamlakatga borishni xohlasa shamol yetib kelardida itoat qilib turardi u zot o'zining insonlardan jinlardan va qushlardan iborat bo'lgan hamma askarlarini shu shamolga o'tkazardida u kishi xohlagan tarafga shamol bir oylik yo'lga yurib ketardi deydilar Bu ne'mat edi va bu ne'mat Banu Isroildan boshqa qavmga berilgan emas. Lekin mana shu ne'matlarga yetib kelish uchun biz o'tgan darslarga yana qaytishimiz kerak. Banu Isroil og'ir sinovlardan o'tgan edi, berilmagan bu narsalar. Mana bu darajadagi izzat yer yuzini fath qilish uchun u davrda Sulaymon alayhisalom davrida hozirgi bizdagidek tez yurar vositalar yo'q edi lekin mana bu shamolni itoat qildirib qo'yilgani bu bani isroilni azizligi edi va tavrot o'sha ollohni kitobiga mahkam yopishganligi edi sulaymon alayhissalom Allohdan taqvo qilib, Allohga tavba qilib, asr namozini kechiktirgan uchun haligi 1000 ta otni Alloh yo'lida qurbonlik qilganning evaziga, deydi mufassir ulamolar, Alloh taolo unga mana bu shamolni berib qo'ydi. Bu shamol bilan u o'zining lashkarini ortardida xohlagan joyga olib borib jang qilar edi. Mana bu albatta buyuk ne'mat edi. Va bu ne'matga yetish uchun Banu Isroil ko'p sinovlardan o'tgan edi. Va oyat davomida astagfirullah va shayatina kulla va g'awwas jinlarning shaytonlardan bo'lgan uy quradigan va suv ostiga suzib kirib eng qimmat toshlarni olib chiqadigan shaytonlarni ham bo'ysundirib qo'ydik deydi. Bu ham boshqa xalqlarda bo'lmagan. Boshqa ummatlarda bo'lmagan. Aytadilarki, shunday jinlarni, shaytonlarini, ya'ni shayton itoatsiz jinlarni Alloh taolo shunday bo'ysundirdi Sulaymon alayhisalomga inson qurolmaydigan uylarni qurib berardi. Va shunday g'avvoslar, suv ostiga kiradigan g'avvoslar u vaqtda yo'q edi. Bu Sulaymon alayhisalom davrida birinchi voqea bo'ldi deydilar insoniyat tarixida. Suv ostiga shaytonlar kirib, ya'ni inson kira olmasdi u vaqtda. suv ostiga dengizlar ostiga shaytonlar tushib qimmat qimmat toshlarni olib chiqib berardi sulaymon alayhisalom itoatda edi va axorina muqarranina fil asfat va boshqa jinlar itoat qilmaydigan jinlarni alloh taolo qo'llarini bo'yniga bog'lab itoat qilib bog'lab qo'ygan edi Sulaymonga itoatda turardi, qimillanmasdi, zanjirga bog'lab qo'yadi. Bu Sulaymon alayhissalomga bergan ne'mat, Bani Isroilga bergan ne'mat edi. Chunki qaysi bir qavmni boshida Alloh yaxshi ko'radigan rahbar turar ekan, Allohga itoatli, Alloh uchun ko'p qaytib tavba qiladigan va ne'matlar berilgan rahbar turar ekan, albatta bu o'sha ummatning azizligi, o'sha ummatga bu ne'mat. Biz <clears throat> shu o'rinda aytdikki, mana bu azizlikka yetish uchun shunchalik bir moddiy ko'z bilan ko'radigan ne'matlarni Alloh taolo shunchalik berishgacha, yetib kelgungacha Banu Isroil og'ir sinovlardan o'tdi. Buni bilan nima demoqchimiz? Shu voqelikka qarasak, ko'p tarixlarda, xususan islom ummatining tarixida ham ma'lum bir davrda ummat ko'p qiyinchiliklarni boshdan kechiradi. Ummatni azizligi uchun, ummatni dushmanlardan himoya qilish uchun ko'p-ko'p ulamolar, ko'p-ko'p mujohidlar shahid bo'lib yo'q bo'lib ketadi. Va lekin mana buni samarasini Alloh subhanahu taolo keyingi avlodlarga beradi. Mashhur-mashhur ulamolar shahid bo'lib ketadi. yuz minglab mujohidlar shahid bo'lib ketadi uni ketidan alloh subhanava taolo har bir mamlakatga har bir idoraga bittadan olimni bosh qilib mana bunday ne'matlarni berganini ko'rasiz bu banu isroil ham shu edi tolutni itoatidagi sakson ming kishi jangga yaramasdan uch yuz o'n beshtasi yetib kelgandan keyin 315 tasi itoat qilib jang qilib kofirlarga g'alaba qilgandan keyin bu 315 kishi qurgan davlatga Alloh subhanahu va taolo shunday azizlikni berdiki, ana endi ularga bitta podshosini o'zini soqchilarni soni 36 ming kishiga yetdi. Bu uzoq sinovlardan keyingi belgan ne'matlar edi. Biza bu narsani tushunish kerak. Islom ummatining bugungi tortayotgan qiyinchiliklari ba'zi bir qiyinchiliklar, albatta bu qiyinchiliklar uchun Alloh taolo birinchi jannatni va'da bergan, ba'zi bir qiyinchiliklar, vatandan uzoqdaligi, oiladan uzoqdaligi, yeyish ichishdan qiynalsa yo boshqa boshqa, buni evaziga Alloh subhanahu taolo jannatni va'da qilgandan tashqari shu dunyoda ham bu zotlarning avlodlarini Alloh taolo aziz qilib qo'yargan yer yuzida. Banu Isroil bunga misol edi. Ochiq misol ediki, bir vaqtlar qiyinchilikdan chiqqan, qiyinchilikda tarbiyalab chiqqan Banu Isroil mana bunday azizlikda yashadi. 100 minglab qo'shini ham jinlari bor edi Sulaymon alayhissalom jangga kiradigan, ham qushlar itoatida edi. Razvedkachi qushlari bor edi, hud deb ataladi. Razvedkaga borib kelardi. Mana buni hammasini bir bulutning ustiga olib, xohlagan mamlakatiga yurish qilib borardi. Bunaqa qo'shin, bunaqa lashkar insoniyat tarixida bo'lgan emas edi. Bu azizlik edi. Lekin bu azizlikka yetish uchun Banu Isroil juda ko'p qurbon bergandi. Banu Isroil juda ko'p qiyinchilik tortgandi. Juda ko'p avlodlar shu yer joygacha yetib kelish uchun juda ko'p avlodlarning mashaqqati bor edi. Mana bu narsa bizlarga ibrat ediki, bu aziz bo'lib avlodlar yashash uchun yer yuzida Allohning dinini oliy qilish uchun ularning ajdodlari qiynalib o'tish kerak ekan. Ularning ajdodlari imtihonlardan o'tish kerak ekan. Sulaymon alayhisolamga shunchalik imkoniyat Alloh taolo, ya'ni u kishi orqali Banu Isroilga berdiki, keyingi oyatlarda buni marhamat qiladi. Haza una famnun awamsik bighayri hisab. Bu senga bergan bizni ne'matimiz deydi Alloh taolo. Xohlagan bandang bandamizga undan bergin, xohlaganiga bermagin, senga hisob yo'q dedi. Mufassir ulamo aytadilarki, Sulaymon alayhisolamga berilgan bu ne'matlar, dunyoviy ne'matlar va ma'naviy hamma ne'matlar xohlagan bandalarga bu ne'matlardan berar edi, xohlaganiga bermas, lekin qiyomat kuni bu zotga hisob kitob yo'q dedi Alloh taolo. Big'oyri hisob sizga hisob kitob yo'q dedi. Mana bu buyuk ne'matlar, yana u ne'matni sarflagan uchun qiyomat kuni hisob kitobni bu zotga bo'lmasligi, bu albatta Alloh subhanahu taoloning bu bandani yaxshi ko'rishligi va bu bandaga berilgan nima edi? Ne'matlar edi. Muhammad sallallohu alayhi vasallam islom ummatining payg'ambari Muhammad alayhisalomga ham Alloh taolo aytdiki, siz xohlang abdun rasul bo'ling, rasulun abd bo'ling, ya'ni e, Allohning buyrug'ini xalqlarga yetkazadigan, Allohning buyrug'ini odamlar o'rtasida ijro qiladigan bir qul payg'ambar bo'ling, xohlang Sulaymonga o'xshagan podsho payg'ambar bo'ling deb Alloh taolo ixtiyor berdi. Shunda Muhammad alayhisalom men qul payg'ambar bo'laman dedilar. podsho payg'ambar bo'lishni tanlamadi lekin buni ham afzalligi bor edi lekin muhammad alayhissalom bunisini tanladi sulaymon alayhissalom bu holatda ediki nabiyun malik podsho payg'ambar edilar va bu zotni bani isroil ustida bosh bo'lib turishligi albatta Bani Isroil uchun azizlik edi va takror aytamiz, Bani Isroilga bu azizlik kelish uchun ularning ajdodlari ko'p imtihonlardan o'tgan, ko'p qiyinchiliklardan o'tgan, ko'p g'amlarga boshdan o'tkazgan edi. Mana bu narsa bizlarga islom ummatiga ajib bir ibrat bo'ladiki, bugungi kundagi qiyinchiliklar albatta buning jannatdan boshqa shu dunyoning o'zidagi avlodlarga, islom ummatiga albatta samarasi bor ekan. bu imtihonidan mashaqqatu malomatlar ummonidan xushbo'y hidlar kelar jasadingiz qonidan kulib turgan yuzingizni ko'rgim kelar ko'rgim kelar shahid bo'lgan do'stlarimni ko'rgim kelar ko'rgim kelar sizlar bilan jannatlarda yurgim kelar yurgim kelar yutqazganlar o'ylar sizni yutqazdi deb chunki ular bilan hayot faqat shu deb ayamasdan aziz jonim shu dinni deb shahid bo'lgan do'stlarimni ko'rgim kelar shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'min va mu'minlarning dunyo va oxiratlariga menfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va berekatuhu. Kim kiler? kimkiler Diller qadir emas jannatlar tarifiga To'ymas inson go'zalligu xushbo'y hidiga Yetishdi ko'p birodarlar o'z manziliga Cennetteki do'stlarimni kim kiler? kiler, şehit bo'lgan do'stlarimni ko'rgim kiler, ko'rgim kiler. Sizler bilan jannatlarda yurgim kiler, yurgim kiler. Şehit bo'lgan do'stlarimni ko'ngim kelar ko'ngim kelar sizlar bilan jannatlarda yurgim kelar